Kung ikaw ang tatanungin, pera o pag-ibig, maginhawang buhay o tunay na pagmamahal. Simpleng katanungan ngunit mahirap pong sagutin. Panigurado na magiging hati ang opinyon nating lahat pagdating sa usapin na ito. Lahat ay may sariling dahilan kung bakit pipiliin niya ang pera o pag-ibig. Ngunit paano kung mapunta ka sa isang sitwasyon kung saan ay kailangan mong pumili kung pera o pag-ibig? At kahit anong piliin mo ay merong masasaktang iba. Dear Papa Dudut, Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga nakikinig ng programa mo via YouTube. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Jester. 35 years old at isang OFW dito sa Saudi Arabia. Naisipan kong sumulat sa inyo, Papa Dudut, para kahit papaano ay mailabas ko ang bigat na dinadala ko sa aking dibdib. Ang aking ikukwento ay tungkol sa aking asawa na si Melanie. Parehas na hikahos sa buhay ang pamilyang pinanggalingan namin. Nakilala ko si Melanie noong nagtatrabaho ako sa Manila nang kunin ako ng tita ko para sa pinapagawa niyang bahay. Nagtitinda ng banana queue at kung ano-anong merienda si Melanie. May dala siyang basket at naglalakad siya sa buong subdivision para makabenta. Nagandahan ako sa kanya at kahit na hindi ako gutom ay bumili ako ng tinda niya. Sa una ay nahihiya pa ako pero nang malaman ng isa kong kasama sa trabaho ang pagkagusto ko kay Melanie ay sinimulan nila akong tuksohin sa kanya. Hanggang sa ang mga katrabaho ko ang gumawa ng paraan para magkakilala kaming dalawa. Doon na ako nagumpisang magpakita ng pagkagusto kay Melanie. Niligawan ko siya at bago matapos ang bahay ng tita ko ay naging kami na. Ang orihinal na plano ay bumalik ako sa probinsya pagkatapos ng trabaho ko sa Maynila. Pero dahil sa nakilala ko na si Melanie at ayokong malayo sa kanya, ay naghanap ako ng panibagong trabaho para hindi ko na kailangan na umalis at iwanan ang aking girlfriend. Nagpa-extra-extra muna ako sa mga ginagawang bahay at building hanggang sa natanggap ako sa isang department store ng isang kilalang mall. Kahit mas kailangan ako sa aming probinsya para sana tumulong sa pagtatanim at pagsasaka, ay mas pinili kong manatili sa Maynila para kay Melanie. Sinabi kasi niya na baka maghiwalay kami kung masyadong malayo ang distansya namin sa isa't isa. Mamimiss niya raw ako. At dahil sa kapos ang pamilya ni Melanie ay ako ang palaging gumagasto sa tuwing kakain kami sa labas o may gusto kaming puntahan. Hindi ko rin matandaan na nabigyan niya ako noon ng regalo. Ako ang palaging may regalo sa kanya kapag mansari namin. Kapag alam din ni Melanie na bago akong sahod ay nagpapabili siya sa akin minsan ng kung anong kagaya ng damit. Kapag kapo sila sa pera ay umuutang siya sa akin na hindi na niya nababayaran pa. Kaya minsan ay hindi na ako nagpapadala sa aking pamilya. Sa akin ay wala yon papadudot. Hindi ko iniisip ang perang ginagastos ko kay Melanie dahil mahal na mahal ko siya. Sapat na sa akin ang makita siyang masaya kapag naibibigay ko ang gusto niya. Ang hindi ko gusto kay Melanie ay kapag hindi ko naibibigay ang gusto niya ay nagtatampo siya. Kahit na ipaliwanag kong wala akong pera ay parang hindi niya yon naiintindihan. Kung mayaman sana ako, kahit na hindi na siya magsabi ay kusa ko nang ibibigay. Isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Nang mahigit dalawang taon ang aming relasyon. Nabuntis ko si Melanie. Hindi namin yon plano dahil medyo bata pa kami ng panahon na yon. Nang malaman ng magulang ni Melanie ang pagbubuntis nito ay nagalit sila sa amin. Hindi raw kami nag-iingat. Hirap na hirap ng araw kami sa buhay at ganun pa ang aming ginawa. Sa side ko naman ay hindi sila nagalit pero alam kong na-disappoint sila sa akin. Ako kasi ang panganay at inaasahan nila ako na tutulong sa kanila. Paan na raw ang pagtulong ko kung magkakaroon na ako ng anak. Pinanindigan namin ni Melanie ang pagkakabuntis niya. Nagdagdag pa ako ng pagkakakitaan para sa paghahanda sa panganganak ng aking girlfriend. Ilang buwan bago manganak si Melanie ay may nag-announce na magkakaroon ng kasalang bayan Sinabi ko yon kay Melanie at hindi kami nagdalawang isip na magpakasal kahit pa malaki na ang kanyang tiyan. Kaya nang mga anak siya ay kasal na kami papadudot. Nakisiksik muna kami sa pamilya ni Melanie. Wala pa kasi kaming kakayahan na magkaroon ng sariling bahay o kahit mangupahan. Nagbibigay na lamang ako ng pera sa magulang niya para wala silang masabi. Pero kahit magbigay pala ako ay kulang pa rin yon sa kanila. Uuwi akong pagod sa trabaho na makakatanggap pa ng pagpaparinig sa nanay ng asawa ko. Hindi ko tuloy maramdamang welcome ako sa pamilya niya. Isang gabi, patulog na ako nang kausapin ako ni Melanie. Asawa, ano kaya kung mag-abroad ako? May kilala ako na dalawang taon pa lang sa Dubai ay nakabili na ng sariling bahay, ang sabi ni Melanie. E di magkakalayo tayo. Paano na ang baby natin? Saka ako, malungkot kong sabi. Kung gusto mo, ikaw na lang ang mag-abroad, ang sabi ni Melanie. Mahina ang loob ko sa ganyan eh. Saka bakit mo naisipan ng ganyang bagay? Pabigla-bigla ka naman, wika ko. Ipinaliwanag ni Melanie sa akin na hindi niya pangarap na habang buhay kaming nasa poder ng pamilya niya. Ang gusto niya ay magkaroon kami ng sariling bahay at negosyo. Hindi ko naman daw kaya na mag-abroad kasi mahina talaga ang loob ko kaya siya na lamang ang gagawa nun. Kahit na ipaliwanag niya sa akin ang maayos ang side niya ay hindi ko pa rin siya pinayagan. Ang katwiran ko ay mas mabuti na ang magutom kami basta magkasama kami at ang aming anak. Sinunod naman ni Melanie ang desisyon ko kahit alam ko na labag yon sa kanyang kalooban. Dalawang taon na ang lumipas ay nasa bahay pa rin kami ng pamilya ni Melanie. Nadagdagan na ang anak namin, dalawang babae na papadudot. Nasanay na ako sa bunganga ng nanay ng aking asawa Nakontento na ako sa buhay na meron kami ng panahon na yon. Pero si Melanie ay hindi. Mataas talaga ang pangarap niya para sa amin. Kaya nagulat na lamang ako nang sabihin niya na kumpleto na ang requirements niya para makapunta sa Dubai at magtrabaho doon. Yun pala ay lihim siyang nag-aasikaso ng pagalis niya. At alam yon ng buong pamilya niya. Ako lang ang hindi nakakaalam. Sinuportahan siya ng isang kamag-anak nila na nasa ibang bansa sa mga gastos niya para makaalis. Wala na akong nagawa kundi ang hayaan si Melanie sa pagalis niya. Ano pa ba ang magagawa ko kung meron na siyang plane ticket at isang linggo na lamang ay pupunta na siya ng Dubai. Sinulit ko na lamang ang ilang araw na nalalabi bago kami magkalayo ng aking asawa. Hindi ko na siya inaway Grabe ang iyak ko sa airport nang ihatid namin siya papadudod. Kung pwede nga lang na sumama ako sa kanya ay ginawa ko. Nangako naman si Melanie sa akin na para sa akin at sa mga anak namin ang gagawin niya. Isipin ko na lang daw ang magandang buhay na maidudulot ng pag-alis niyang yon. Ang sabi pa niya ay huwag akong mag-alala dahil malapit na kaming umalis sa bahay ng magulang niya dahil uunahin niyang asikasuhin ay ang sarili naming bahay. Ang mga pangako ni Melanie ang inisip ko para hindi maging sobrang sakit ng pagalis niya. Nag-focus na lang din ako sa aking dalawang anak at syempre sa pagtatrabaho. Kahit nasa ibang bansa na si Melanie ay hindi pa rin ako huminto sa aking trabaho. Ilang buwan na hindi nakapagpadala ah, ng pera si Melanie dahil inuna niyang bayaran yung nagastos ng kamag-anak niya para makali siya. Sa isang malaking shopping mall siya nagtatrabaho sa Dubai. At sabi niya ay meron pa siyang sideline na pwede nang magpadala si Melanie ng pera ay nagulat ako sa laki ng una niyang padala. Tuwang-tuwang magulang ng asawa ko kasi hindi nila inasahan na ganong kalaki ang perang matatanggap nila mula sa kanilang anak. Sinabi ni Melanie na mag-ipon ako ng pera mula sa ipinapadala niya para maipambili namin ang house and lot. Makalipas nga ang mahigit na dalawang taon ay malaki na ang naipon ko mula sa padala ni Melanie. Sapat na po yon para makakuha kami ng isang simpleng bahay at sariling lupa. Nang magkausap kami ng aking asawa tungkol sa pagbili namin ng sariling bahay ay nagiba ang gusto niyang mangyari. Nakausap niya pala ang nanay at tatay niya at ang gusto ng mga ito ay mapaayos ang bahay nila. Nais ng mga ito na mapalaki yon at magkaroon ng second floor. Ang request daw muna ng magulang niya ang uunahin niya at saka na ang bahay at lupa namin. Palalakihin naman daw ang bahay nila kaya pwede kaming magkaroon ng sariling kwarto. Gusto ko sanang tumutol sa gusto ni Melanie pero naisip kong wala ako sa lugar para gawin yon. Hindi naman ako ang nagpakahirap na kumita ng perang hawak ko. Kaya ang perang naipon ni Melanie ay inilaan namin sa pagpapaganda at sa pagpapalaki ng bahay nila. Na-extend pa ng dalawang taon si Melanie sa Dubai hanggang sa matapos ang pagpapagawa ng kanilang bahay. Kagaya nga ng gusto niya ay meron kaming sariling kwarto sa second floor. Doon kami natutulog ng aking mga anak. Gusto ko nang pauwiin si Melanie pero aniya ay kailangan pa niya mag-ipon para sa bahay at lupa namin. Gusto niya rin magkaroon ng negosyo. Matatagalan pa raw bago siya tuluyang makauwi ng Pilipinas, magtiis na lang daw muna kami. May kaibigan si Melanie sa Dubai na isang Filipina rin na mas madalas umuwi sa Pilipinas. Si Joy, kay Joy siya nagpapadala ng mga gadget para sa amin. Pinapasabay na lang niya. Nang minsang pumunta si Joy sa bahay para iabot sa akin ang isang cellphone mula kay Melanie ay sinabi niya sa akin na meron na raw boyfriend na irin niya ng asawa ko sa Dubai. Nagsasama na raw ang dalawa. Mayaman daw ang Iranian at ito ang nagsusustento sa aking asawa. Nung una ay hindi ako naniniwala sa sinabi ni Joy. Aniya ako na raw ang magtanong kay Melanie. Hindi raw kaya ng konsensya ni Joy na alam niya ang panluloko ni Melanie sa akin tapos ay wala siyang ginagawa. Sinabi na rin ni Joy kay Melanie na kung hindi aamin ang asawa ko sa akin ay siya ang magsasabi sa akin. Kaya wala na siyang pakialam pa kahit malaman ni Melanie ang pagsusumbong ni Joy. Matapos kong malamang yon ay para akong nawala sa sarili ng ilang araw. Hindi ko alam kung tatanungin ko ba ang asawa ko o hindi pero sa huli ay mas na naig sa akin ang kagustuhan kong malaman ang katotohanan. Itinanong ko kay Melanie kung meron ba talaga siyang boyfriend sa Dubai. Tinanggi niya yon. Ang sabi pa niya ay nagtampo si Joy sa kanya dahil hindi niya ito pinahiram ng pera kaya sinisiraan siya. Pinaniwalaan ko si Melanie dahil asawa ko siya papadudot. Ngunit hindi na alis ang mga duda na nasa dibdib ko. Hanggang isang araw ay muli kami nagkausap ni Melanie. Sobrang saya ko kasi uuwi na raw siya. Dalawang buwan na lang ang hihintay namin at babalik na siya sa Pilipinas. Nagtaka ako kasi meron pa siyang isang taon pa. Kailangan na raw niyang umuwi dahil buntis siya at sa Pilipinas siya manganganak. Medyo nagbuffer pa ang utak ko nang sabihin yon ni Melanie. Buntis siya? Paano yun nangyari? E magkalayo kami. Doon na niya inamin sa akin na totoo ang lahat ng sinabi ni Joy na meron siyang mayamang boyfriend na Iranian na si Hadi. Si Hadi daw ang nagsusustento sa kanya at nagbibigay ng malaking pera. Hindi alam ni Hadi na meron siyang asawa. Ang sinabi kasi ni Melanie kay Hadi ay meron siyang dalawang anak at iniwan na siya ng kanyang asawa para sa ibang babae. Kailangan ko na raw na malaman ang totoo dahil pag uwi niya ay makikita ko na buntis siya. Ang masakla pa ay kasama niyang uuwi si Hadi para makilala nito ang pamilya ni Melanie at ang mga anak niya. Pinaliwanag sa akin ni Melanie na hindi sapat ang perang kinikita niya sa shopping mall sa dami ng utang ng pamilya niya. Kaya nang makilala niya si Hadi at nagpakita ito ng interes ay sinunggaban na niya ang opportunity na yon. Pikit mata nitong tinanggap ang pakikipagrelasyon ni Hadi kahit 20 years ang pagitan ng edad nila. Ang iniisip na lang daw niya ay ang pagiging mayaman at galante ni Hadi. Lahat daw ng gusto niya ay agad nitong ibinibigay ng walang pagdadalawang isip. Yun nga lang ang alam ni Hadi ay wala siyang asawa kaya kapag umuwi raw siya kasama nito ay magkukunwari akong kamag-anak lang nila. Mahal mo pa ba ako Melanie? Tanong ko nang magkausap kami sa telepono. Iniisip mo ba na hindi na kita mahal kaya ako pumatol kay Hadi? Jester, mahal pa rin kita. Kailangan ko lang tong gawin kasi kailangan natin ng pera. Hindi naman habang buhay na nakadikit ako kay Hadi. Kapag stable na ang lahat sa atin ay hihiwalayan ko na siya. Ikaw pa rin ang mahal ko, tandaan mo yan. Seryosong sagot ni Melanie. Pinanghawakan ko ang sinabing yon ng aking asawa papadudot. Iniisip ko na pera lang ang habol niya kay Hadi at wala siyang pagmamahal para sa lalaking yon. Umuwi na sa Pilipinas si Melanie at kasama niya itong si Hadi. Alam na rin ng magulang niyang lahat, sa airport pa lamang ay gusto ko nang yakapin at halikan ang asawa ko. Pero hindi po pwede. Pinsan ang pakilala ni Melanie sa akin kay Hadi. Giliw na giliw ang nanay at tatay ni Melanie kay Hadi at may inggit akong naramdaman. Dahil kahit na isang beses ay hindi sila naging magiliw sa akin. Alam ko naman kung bakit ganon ang pakikitungo nila kay Hadi at yon ay dahil marami itong pera. Pagdating sa bahay ay natuwa si Melanie dahil ang laki ng pinagbago ng bahay nila. Narinig ko pa na nagpasalamat si Melanie kay Hadi sa pagtulong nito sa pagpapagawa ng bahay. Ibig sabihin ay hindi totoong mula sa dugod pawis ni Melanie ang perang ginamit para sa bahay nila, kundi mula sa bulsa ng mayaman nitong boyfriend. Sa salas muna ako natulog sa unang gabi ni Melanie habang siya ay kasama si Hadi sa kwarto naming mag-asawa. Bago sila matulog ay nakita ko na inihatid ni Melanie ang dalawa naming anak sa kwarto ng mga kapatid niya. Ibig sabihin ay sila lang dalawa ni Hadi ang matutulog sa kwarto at hindi ako tanga para isipin na tulog lamang silang dalawa. Tahimik akong umiiyak sa madilim na salas papadudot. Naisip ko kasi ang ginagawa ni na Melanie at Hadi sa kwarto. Sobrang sakit at gusto kong magwala ng gabing yon pero hindi ko kaya. Kahit papaano ay gusto ko pa rin suportahan ang plano ni Melanie para sa aming pamilya. Hindi naging problema ang pagtawag ng mga anak ko sa akin ng papa. Sinabi kasi ni Melanie kay Hadi na kaya papa ang tawag ng anak niya sa akin ay ako na ang kasama ng mga ito simula nang iwanan siya ng kanyang asawa. Nasanay na raw ang mga anak niya na tawagin akong papa. Paniwalang paniwala si Hadi sa kasinungalingan ni Melanie at ng pamilya niya. Habang ako naman ay nagngingit-ngit sa pagsiselos sa tuwing sweet na sweet ang asawa ko at ang mayaman niyang boyfriend. Naging maingat din kami sa mga kapitbahay Iniiwas ni na Melanie si Hadi sa mga ito sa paligid dahil baka magsalita ang mga ito ng katotohanan kay Hadi. Sabi nga ng nanay ni Melanie ay baka kapag nalaman ng kapitbahay nila na boyfriend ni Melanie, si Hadi ay maging laman ang pamilya namin ng chismisan. Isang linggo na si Hadi sa bahay ni na Melanie nang palihim akong kausapin ni Melanie. Aniya, kung gusto ko raw na mag-check-in kami sa bayan. Sasamahan daw kasi niya si Hadi na magpamasahe. Gagawa raw siya ng paraan para makapuslit kaming dalawa. Kaya pagdating ng hapon ay isinama ko ni na Melanie at Hadi sa lakad nila. Dinala muna niya si Hadi sa isang massage parlor at nagpaalam siya rito na magpapasama sa akin para bumili ng grocery. Dahil ang pagkakalam ni Hadi ay magpinsang kami ni Melanie ay hindi naman siya nagduda. Habang nagpapamasahe si Hadi ay nag-check-in na kami ni Melanie sa isang motel. Sabik na sabik kami sa isa't isa dahil yun ang unang beses na magsisiping kami simula nang dumating siya. Wala nang usap-usap papadudot, diretso na kami ni Melanie sa gagawin namin kung bakit kami nandun. Pero sa gitna ng aming pagtatalik ay pumasok sa utak ko na ginalaw din pala ni Hadi ang aking asawa. Nawalan ako ng gana at itinigil ko na ang ginagawa naming dalawa. O bakit ka tumigil? May problema ba? Pwede pa naman akong sumiping sa iyo kahit na malaki na ang tiyan ko. Tatlong buwan pa lang to. Ang nagtatakang sabi ni Melanie. Alam mong merong problema. Si Hadi. Naisip ko na may nangyayari din sa inyo. Parang hindi ko pala kayang sumiping sa iyo habang merong ibang lalaki na tumitikim sa katawan mo, Melanie. Nasasaktang wika ko. Ang arte mo naman, Jester. Oo, may nangyari sa amin ni Hadi at alam mo kung bakit ko yung ginagawa. Hindi dahil gusto ko pero kailangan. Akala ko ba ay eh, nakapag-usap na tayong dalawa dito? May halong inis na tura ni Melanie. Alam ko, pero hindi ko pa rin maiwasan na magselos. May tatanong sana ako sa iyo eh. Mas magaling ba sa kama si Hadi kaysa sa akin? Tanong ko. Walang kwenta yung tanong mo. Insecure ka lang. Hindi ko mahal si Hadi. Sinabi ko lang dahil lang sa pera kaya ako pumatol sa kanya. Ngayon na nga lang tayo nagkaroon ng oras. Ganyan pang sinasabi mo, Jester. Nakakawalang gana ka na. Galit na wika ni Melanie. Pasensya ka na pero masisisi mo ba ako kung ganito ang nararamdaman ko? Ilagay mo ang sarili mo sa sapatos ko. Melanie, sambit ko. Ewan ko sa'yo. Akala ko ay eh, naiintindihan mo na ang lahat pero mukhang hindi pa pala. Nagsayang lang ako ng laway sa kakapaliwanag sa'yo dati. Ang naiiritang sabi ni Melanie. Parehas na kaming nawala sa mood kaya hindi na namin tinapos ang gagawin namin sa motel. Nag-check out na kami kaagad. Wala akong masasabi kay Hadi. Mabait siya at mapagbigay. Saksi ako kung paano siya maglabas ng pera sa tuwing may gusto si Melanie. Naalala ko tuloy noong panahon na magkasintahan pa lamang kami ng aking asawa. Yung kapag may gusto siya at hindi ko maibigay kasi kapos ako sa pera, hindi niya yon mararanasan kay Hadi. Hindi lang si Melanie ang nakinabang sa pera ni Hadi kundi maging ang pamilya niya. Lalo na ang nanay ni Melanie na binigyan ni Hadi ng pera na pambili ng mamahaling cellphone. Nang mag-request ng outing sa Baguio ang tatay ni Melanie ay mabilis na pumayag si Hadi. Lahat sila ay nagpunta sa Baguio at ako lang ang hindi isinama para may magbantay sa bahay. Habang wala akong kasama sa bahay ay nag-isip akong tama ba na nagtitiis ako at kinukonsinti ko ang panluloko ng asawa ko kay Hadi. Siyempre napag-isip-isip ko na mali talaga yon. At naisip ko rin na wala rin akong magagawa. Hindi ko naman kayang ibigay ang naibibigay ni Hadi kay Melanie sa pamilya niya. Kaya kahit natatapakan at harap-harapan ng sinisira ang aking pagkalalaki, ay pinili ko pa rin ang manahimik papadudot. Nang makauwi na sina Melanie ay kinausap ko siya at humingi ako ng tawad tungkol sa nangyari at mga nasabi ko noon sa motel. Naunawa naman niya ako at muli niyang sinabi na wala akong dapat na ipag-alala dahil ako pa rin ang mahal niya. Kapag daw hindi na niya kailangan si Hadi ay bibitawan na niya ito. Tinanong ko siya kung hanggang kailan niya kailangan si Hadi pero hindi niya nasagot yon ng maayos. Basta maghintay lang daw ako. At hindi habang buhay na nakadikit siya kay Hadi. Ang isipin ko raw ay ang kinabukasan ng dalawa naming anak at ang magiging anak pa. Sa wakas ay natapos na ang isang buwan na bakasyon ni Hadi sa Pilipinas. Mag-isa itong bumalik sa Dubai at kailangan kasi nitong asikasuhin ang business nito at para mas maging matagal ang bakasyon nito sa ating bansa ay narinig ko pa ang pag-uusap nila ng asawa ko na ang gusto ni Hadi ay maging permanente na ang paninirahan sa Pilipinas. Magtatayo raw sila ng sarili nilang bahay. Masaya si Melanie habang kausap si Hadi at iniisip ko na hindi totoo ang senya dahil ako naman talaga ang mahal niya. Sa lahat ay ako ang pinakamasaya sa pag-alis ni Hadi. Nagawa ko nang tumabi kay Melanie sa pagtulog sa kwarto namin. Ang sabi pa niya ay sulitin namin ang mga araw na wala ang boyfriend niya dahil babalik si Hadi sa kabuwanan niya. Halos tuwing gabi nga lang kami nagkakaroon ng oras ni Melanie dahil mula umaga hanggang bago matulog ay magkausap sila sa cellphone ni Hadi. Talagang baliw na baliw si Hadi sa aking asawa papadudot. Siguro ay gusto rin itong makasiguro na walang ibang lalaki na nakakaporma kay Melanie. Napansin ko kasi na maliban sa pamilya ni Melanie ay grabe kong magselo si Hadi sa ibang lalaki. Nakita ko yon nang isama nila ako sa mall. Nagtanong lang si Melanie sa isang sales boy tapos kung todo hila na si Hadi kay Melanie na parang may ginagawa itong mali. Sa pagdating ni Hadi sa buhay namin ay mas lalong lumayo ang loob ng magulang ni Melanie sa akin. Sinadya nilang iparamdam sa akin na kung kumpara kay Hadi ay walang wala akong laban. Nang umalis nga si Hadi ay bukang bibig ito ng nanay ni Melanie. Kahit daw may edad na si Hadi ay gwapo pa rin. Bukod daw doon ay marami pang pera at hindi madamot. Minsan nga ay narinig kong sinabi ng nanay ni Melanie sa aking asawa na dapat daw ay hiwalayan ako. Si Hadi na lang daw ang asawahin ni Melanie para kahit habang buhay na hindi magtrabaho ay buhay silang lahat. Hindi na raw kailangang matakot ni Melanie sa future ng mga apo nila. Hindi yung sinagot ni Melanie kaya natakot ako na baka pinag-iisipan niya ang sinasabi ng kanyang nanay. Mas lalo tuloy lumaki ang insecurity ko papadudot. Nay, narinig ko po yung sinasabi ninyo sa asawa ko. Bakit binigyan niyo ng ideya si Melanie na iwanan ako? Hindi pa ba sapat sa inyo na pumayag ako sa gusto ninyo na magpanggap na kamag-anak ninyo sa harapan ni Hadi? Ang nagtatampo kong sabi sa nanay ni Melanie. Iyon ang nakikita kong makakabuti sa anak at mga apo ko eh. Pasensyahan tayo Jester. Kung naging masikap ka sana sa buhay at naibibigay mo ang pangangailangan ng asawa at mga anak mo, ay hindi tayo malalagay sa ganitong sitwasyon. Kaya kung ako sa iyo ay maghahanda na ako at baka isang araw ay makipaghiwalay na si Melanie sa iyo, nang dahil dyan kay Hadi, tura niya. Ako po ang mahal ni Melanie at hindi si Hadi. Hindi siya makikipaghiwalay sa akin. Magalang kong sabi kahit gusto ko nang sigawan ang kausap ko. Hindi mabubuhay si Melanie sa pagmamahala ninyong dalawa, Jester. Mapapakain ba niya ng anak ninyo? Ang hirap kasi sa'yo masyadong mababang pangarap mo sa buhay. Tugon ng nanay ni Melanie. Hindi po totoo yan, Nay. Yun na lamang ang nasabi ko. Agad kong kinausap ang asawa ko tungkol sa bagay na yon, Papa Dudut. Inassure niya sa akin na hindi mangyayari ang sinabi ng nanay niya. Wala raw sa isip niya ang makipaghiwalay sa akin para maging legal na asawa niya si Hadi. Hindi raw niya kayang makisama sa isang tao na hindi niya totoong mahal. Naging kampante ako sa mga sinabi niya at hindi na ako nag-isip na kung ano-ano pa. Kay Melanie dapat ako maniwala at hindi sa ibang tao. Lalo na sa mga magulang niya na sa umpisa pa lamang ay hindi na akong gusto para sa anak nila. Bumalik na sa Pilipinas si Hadi sa buwan kung kailan manganganak na si Melanie. Gusto ko na ako na sana ang kasama ni Melanie sa ospital pero dahil nag-iingat kami na makahalata si Hadi ay hindi na ako sumama. Isa pa ay hindi ko anak ang dinadala ng asawa ko papadudot. Baka mas lalo lamang akong masaktan. Ang totoo ay sobrang liit na ng tingin ko sa aking sarili sa panahon na yon. Palagi kong kinukumpara ang sarili ko kay Hadi. Kahit ayaw ko ay hindi ko maiwasan. Kung ano-ano na rin ang naisipan kong gawin. Kagaya ng ibubuko ko na sana kay Hadi ang katotohanan para mawala na siya sa buhay namin.'" Malaki kasi ang posibilidad na magalit si Hadi kay Melanie at iwanan na niya ang asawa ko. O kaya ay ako na lamang ang lumayo at makipaghiwalay sa aking asawa. Pero hindi ko rin yon kayang gawin kasi ako ang asawa at kung meron man na dapat lumayo ay hindi ako yon. Dapat nga siguro ay magtiwala na lamang ako sa mga sinabi at pangako ni Melanie. Tiis lamang ang dapat kong gawin. Mula ospital ay umuwi si Melanie na may dalang sanggol, isang babae at napakaganda niya at alatang may ibang lahi. Kahit walang dugo ko ang dumaloy sa ugat ng batang yon ay nakaramdam pa rin ako ng paglukso ng dugo. Pakaramdam ko ay anak ko pa rin ang batang yon papadudot. Melanie, hindi pwedeng makita ng mga chismosa nating kapitbahay ang anak mo. Malalaman nila na nabuntis ka ng ibang lahi. Mabuti pa nga at uh, naniniwala ang mga yon na boss mo si Hadi at hindi mo boyfriend. Ang sabi ng nanay ni Melanie sa kanya. Narinig ko sila nag-uusap habang pinapaliguan nilang dalawa ang bagong silang na sanggol. E eh, anong gagawin ko? Alam nila na nanganak ako. Alam mo naman dito sa atin, nagpupuntahan ng mga kapitbahay sa bahay ng bagong panganak para makita ang baby. Ang sabi ni Melanie. Kausapin mo yang si Hadi. Sa ibang lugar muna kayo tumira o kaya ay bumalik na kayo ng Dubai at iwalay mo na yan si Jester. Wala ka mapapala sa kanya. Nakita mo na at bumalik sa pagiging construction worker? Anong ipapakain niyan sa inyo? Buhangin, hollow blocks? Sagot ng nanay ni Melanie. Pag-iisipan ko yan pero magulo pa ang utak ko sa ngayon. Hindi ko pa kaya magbitaw ng desisyon. Ang tura naman ni Melanie. Para akong sinaksak sa dibdib sa mga narinig ko papadudot. Umalis ako ng bahay at mag-isang uminom. Nagpakalasing ako para kahit pansamantala ay makalimutan ko ang sakit na aking pinagdadaanan. Awang-awa ko sa aking sarili at ako na yata ang pinakatangang asawa sa buong mundo dahil hinayaan kong makipagrelasyon ang misis ko sa ibang lalaki para sa pera. Sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit yon nangyari. Sinabi ko sa aking sarili na kasalanan ko kung bakit kinailangang mag-abroad noon ni Melanie at kung bakit pumatol ito sa mayamang lalaki. Sumang-ayon pa nga ako sa nanay ni Melanie na kaya yon nagawa ni Melanie ay dahil sa mababa ang aking pangarap. Kung masinipagan ko sana sa pagtatrabaho ay hindi pupunta sa Dubai ang asawa ko at hindi niya makikilala yang si Hadi. Nang oras na yon ay lugmok na lugmok ako. Pakaramdam ko'y wala akong silbi at kasalanan ko na ang lahat ng hindi magandang nangyayari. Halos madaling araw na nang umuwi ako sa bahay. Wala man lang text si Melanie sa akin para tanungin kung nasaan ako. Ibig sabihin ay hindi siya nag-aalala. Kahit gabing-gabi na ay wala pa ako sa bahay. Sa simpleng bagay na yon ay napagtanto ko na hindi na ako mahal ng aking asawa. Baka sinasabi lang niya na mahal niya ako para hindi ko siya ibuko kay Hadi. At dahil sa lasing ako ay medyo iba ang takbo ng utak ko papadudot. Hindi ko na kontrolado ang bagay na gusto kong gawin kahit aware ako sa kilos ko ay hindi ko na yung kayang pigilan. Malakas kong kinatok ang pinto ng kwarto namin ni Melanie at wala akong pakialam kahit nagisingan ang anak nila ni Hadi. Dahil narinig ko na umiiyak yon. Si Melanie na ang nagbukas ng pinto. Jester, ano bang problema mo? Bakit nang bubulahaw ka? Nagising ng anak ko dahil sa iyo. Naiinis na tura ni Melanie. Sumilip ako sa loob ng kwarto at karga ni Hadi ang anak nila ng asawa ko. Tinanong ako ni Hadi sa wikang Ingles kung ano ang kailangan ko. You, I need to tell you something, ang sabi ko. Kahit na hindi ako mahusay magsalita ng Ingles ay pinilit ko pa rin. Mukhang natunugan ni Melanie ang sasabihin ko kay Hadi. Pabulong niyang sinabi sa akin na huwag ko yung ituloy. Matulog na raw ako dahil lasing ako. Hindi raw gumagana ng maayos ang utak ko. Lumapit sa amin si Hadi at tinanong niya kung ano ang sasabihin niya at halos maiyak na si Melanie sa pagpigil sa akin. I am not Melanie's cousin. I am her husband. She is my wife. Lumuluhang pagtatapat ko noon kay Hadi. Jester, you are drunk. You need to rest, ang sabi pa ni Hadi. I am telling you the truth. Me and Melanie is couple. Mag-asawa kami. Hindi niya ako pinsan. She is fooling you because you will get mad if you know that she is married. Turon ko pa. Nagibang ekspresyon ang mukha ni Hadi papadudot. Alam ko na naguguluhan siya sa mga sinabi ko. Kaya para mas maniwala siya ay hinilikan ko sa harapan niya si Melanie. Ipinagtulakan ako ni Melanie at umiiyak niya akong pinagsisigawan na bakit kailangan kong sirain ang plano niya. Lumabas na ang nanay at tatay niya sa kwarto at nilayo nila ako kina Hadi at Melanie. Kasunod noon ay nagsarado na ng pinto si na Hadi at narinig ko ang pagtatalo nila sa kwarto. Hindi ko na rin kinaya ang kalasingan ko at nakatulog na ako sa sofa nang hindi namalayan kung ano ba ang pinagtatalunan ni Hadi at Melanie. Kinaumagahan ay nagising ako kasi nagkakagulo silang lahat. Pinigilan ni Melanie si Hadi sa pagalis. Dala na ni Hadi ang maleta nito at bitbit ang anak. Kahit ang magulang ni Melanie ay pinipigilan si Hadi. Nang magbanta si Hadi na magdedemanda ay sakalang hinayaan ng mga ito na umalis ang lalaki. Bigla ko naalala ang ginawa ko papadudot. Sising-sisi ako kung bakit ko sinabi kay Hadi ang katotohanan. Galit na galit sina Melanie sa akin papadudot at nakatikim pa ako ng mag-asawang sampal mula kay Melanie at sa nanay niya. Hindi raw ako nag-iisip. Sobrang tanga ko raw. Kasalanan ko raw ang lahat kapag dumating ang araw na wala na kaming makakain. Melanie, patawarin mo ko. Lasing ako kaya ko yun nagawa. Paghingi ko ng tawad. Ano bang pumasok sa utak mo at ginawa mo yon Jester? Sobrang tanga mo talaga. Makakaya mo bang ibigay ang naibibigay ni Hadi? Hindi naman, di ba? Galit na sigaw ni Melanie. Oo, hindi ko nga kayang ibigay ang binibigay ni Hadi sa inyo. Pero sinusubukan ko naman ang lahat na makakaya ko, Melanie. Katwiran ko. Pasensyahan tayo Jester pero ayoko na. Tama na to. Maghiwalay na tayong dalawa. Malakas na wika ni Melanie. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabing yon ng asawa ko. Pero nang paulit-ulit niya yung sinabi ay doon ko na napagtantong seryoso siya sa pakikipaghiwalay niya sa akin. Pinalayas nila ako sa bahay na yon kahit gusto kong isama ang dalawang kong anak ay hindi ko nagawa. Iniisip ko na kung isasama ko sila ay hindi ko sila kayang buhayin. Madadamay pa sila sa hirap ng buhay na meron ako. Mag-isa akong umalis sa bahay ng asawa ko at wala akong nagawa dahil sa utak ko ay wala akong karapatan sa bahay na yon. Para lamang akong isang hayop na pinalayas papadudot. Mabuti at kahit papaano ay meron akong mga kaibigan sa trabaho. Sa kanila ako pansamantalang nakituloy habang nag-iisip kung paano ako makakabalik kay Melanie. Ang sabi ng kaibigan ko ay palamigin ko muna ang ulo ng aking asawa at baka nasabi lang nito yon dahil mainit ang ulo. Hindi ko sinabi sa kaibigan ko kung ano ang totoong dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa akin ang asawa ko. Ang sabi ko ay nahuli ako ni Melanie na may katext na ibang babae. Ganon ko kamahal si Melanie. Mas gugustuhin ko na ako ang masira sa ibang tao kesa siya. Isang linggo na akong wala sa bahay ni na Melanie at walang araw na hindi ako nagme-message sa kanya na patawarin na niya ako. Pero wala akong reply na natanggap mula sa kanya papadudot. Hanggang sa inabot na ng isang buwan na magkahiwalay kami. Doon na ako nagdesisyon na bumalik na sa bahay ni na Melanie. Sabi ko pa sa kaibigan ko ay hindi ako papayag na hindi nila ako pabalikin sa bahay na yon dahil nandoon ang mga anak ko. Masaya ko pang sinabi na gagawin ko ang lahat para makipagbalikan si Melanie sa akin. Ang naisip kong paraan ay sasabihin ko sa asawa ko na magtatrabaho ako sa ibang bansa para mas lumaki ang sahod ko. Nang sa ganon ay hindi na siya mangamba sa kinabukasan ng aming mga anak. Malakas ang tiwala ko na maayos ko ang gusot sa relasyon namin ni Melanie nang bumalik ako sa bahay nila. Ngunit laking gulat ko nang pagbalik ko doon ay nakita ko si Hadi. Hinarap ako ni Melanie at sinabi niya na nagkausap na sila ni Hadi ng maayos at pinatawad na siya nito. Ang kapalit ay legal na makikipaghiwalay na si Melanie sa akin, Papa Dudut. Teka, paano tayo? Ang pamilya natin, Akala ko ba eh, mahal mo ko? Akala ko ba ay eh, bibitawan mo rin si Hadi kapag okay na ang lahat? Ang umiiyak at nagtataka kong tanong. Hindi na kita mahal, Jester. Si Hadi na ang mahal ko at sana ay wag mo kong pahirapan sa pakikipaghiwalay sa iyo. Saka huwag kang magalala sa mga anak natin dahil pwede mo silang dalawin kung gusto mo. Hindi ko sila ipagdadamot sa iyo. Wala ka rin dapat na ikatakot sa sustento. Kahit huwag ka nang magbigay dahil alam ko na hindi mo naman kaya. Si Hadi na ang bahala sa lahat ng mga pangangailangan ng anak natin. Mahabang paliwanag ni Melanie. Hindi nangyari ang plano kong pakikipagbalikan sa aking asawa, Papa Dudut. Ilang araw din akong wala sa aking sarili. Hanggang sa naisipan kong umuwi sa aming probinsya dahil pakiramdam ko ay masisiraan ako ng bait sa sobrang pag-iisip. Sinabi ko sa pamilya ko ang nangyari at masaya ako na sila ang naging karamay ko noong panahon na lugmok ako sa kalungkutan. Sa probinsya muna ako nagtrabaho tuwing sumasahod ako ay sinasabi ko kay Melanie na magpapadala ako sa mga anak namin pero tinatanggihan niya. Hindi raw nila kailangan ng sustento ko. Ilaan ko na lang daw ang perang yon para sa aking sarili dahil mas kailangan ko yon. Higit pa sa sapat ang ibinibigay ni Hadi sa kanila. Nung una ay sobrang liit ng tingin ko sa aking sarili. Hanggang sa napagtanto kong walang mangyayari kung ganon palagi ang iniisip ko. Kaya kahit mahina ang loob kong magtrabaho sa ibang bansa ay ginawa ko. Naglakas loob akong mag-asikaso ng mga kailangan ko para makapunta sa Saudi Arabia. Yun ang bansang napili ko dahil meron akong dalawang pinsa na nandun. Para kahit papaano ay may gagabay sa akin at meron na kaagad na akong kakilala. Natuloy ako sa pag-ibang bansa ko at maglilimang taon na rin ako na nandito. Legally ay hiwalay na kami ni Melanie. Ibinigay ko na sa kanya ang gusto niya dahil alam kong hindi na niya ako mahal. Ayaw ko nang ipilit ang sarili ko sa isang tao na maliit ang tingin sa akin. Nung una ay tinatanggihan ni Melanie ang perang para sa sustento ko sa aking mga anak. Dahil maliit ang ibinibigay ko ngunit nang nilakihan ko na, ang aking ibinibigay ay sakalang siya tumanggap. Masakit pa rin sa akin ang lahat na nangyayari at mahal na mahal ko pa rin si Melanie sa kabila ng ginawa niya sa akin. Kahit tanggap ko na na wala ng pag-asa na makipagbalikan, si Melanie ay nasasaktan pa rin po ako. Hanggang ngayon ay ginagamot ko pa rin ang aking sarili sa mga sugat na meron ako. Ganun pa man kung meron man akong ipinagpapasalamat sa nangyari, yon ay ang natuto akong mangarap ng mas mataas upang hindi na ako maliitin ng ibang tao. Natuto akong alisin ang takot sa mga bagong bagay at hindi na ako nakontento na nasa ibaba na lamang ako palagi. Maraming salamat po sa inyong YouTube channel dahil kayo po ang naging libangan ko dito sa Saudi Arabia. Nakasubscribe po kami ng mga pinsan ko. Lubos na nagmamahal, Jester. Mahalaga ang pera at pag-ibig sa buhay ng tao. Ang dalawang yan ang ilan sa kailangan nating lahat para mabuhay. Ngunit ang pagpili ng isa sa pera at pag-ibig ay tunay na mahirap. May mga tao na kagaya ni Melanie na pera ang pinili dahil sa practical sila. At meron din kagaya ni Jester na pinili ang pag-ibig kahit alam niya na masasaktan siya. Sa isang relasyon ay mahalaga na naghihilahan kayo pataas. Importante na ang isa't isa ang pinagkukunan po ninyo ng lakas. Dapat ay pinapalakas ninyo ang loob ng inyong minamahal, lalo na kung nakikita ninyo na nawawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili dahil maliit ang tingin ng marami sa kanya. Ipaalala mo sa kanya kung bakit kailangan niyang kumilos para makaalis kayo sa kahirapan. Hindi sapat na dahilan na kaya ka naghanap ng iba ay dahil sa pera. Hindi rin magandang dahilan na kaya mo siya sinasaktan ay dahil din po sa pera. Mas maganda pa rin na hindi ka nang gagamit ng ibang tao para makuha mo ang iyong gusto. Mas maganda na nagtutulungan kayong mag-asawa para sa bahay na umangat. Hindi masama ang mangarap ng mataas. Ngunit kung nang dahil sa pangarap mo, ay nagagawa mong tapakan ang ibang tao, ay mas makakabuti na ikaw ay mag-isip-isip muna kung tama pa ba ang iyong mga ginagawa. Hanggang sa muli mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudot. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga Laging may lungkot at saya Sa papadudod stories Laging may karamay ka Mga problemang kaibigan Dito ay pakikinggan good stories Kami ay iyong kasama